السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد sifa zote kamilifu astahiki Allah subhanahu wa ta'ala sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi sallama yena alizi na sahabazi na watakemfuata kwa wema hadi siku ya kiyama ndugu wa Islam katika muda huu wa dakika 20 nimependa tuweze kutizamia kwa pamoja makanatu almar'ati fil jahiliya wa fil islam nafasi ambayo alikuwa nayo mwanamke wakati wa jahiliya kabla ya Uislamu na nafasi ambayo mwanamke yuko nayo baada ya Uislamu Leo wanawake wengi wa Kiislamu huwa wanasema kuwa Uislamu unawanyanyasa, Uislamu unawadhulumu hasa wanapofikia katika masala ya kugawa mirathi na mengine. Lakini laiti wangelifahamu kuwa Uislamu umekuja ukampa mama wa Kiislamu nafasi iliyokuwa kubwa ambayo hakuna dini yoyote ambayo imempa mwanamama mwanamama nafasi kama hiyo mwanzo kabisa halul mar'ati fil jahiliya ni ipi iliyokuwa hali ya mwanamke wa e, kabla ya Uislamu lam yakun lilmar'ati haqqul au haqqul irth lam yakun lilmar'ati haqqul irth mwanamke wakati wa ujahiliya ha, alikuwa hana haki ya kurithi alikuwa hana haki ya kurithi wakanu yaqulun bali walikuwa wanasema fi dhalika katika hilo la yarithuna illa man yahmilu sayf haturithi isipokuwa yule ambaye anabeba upanga bimana yule ambaye anakwenda vitani anapigana ndiye ambaye anarithi kwa maana nyingine walikuwa wanarithi wanaume wanawake walikuwa hawarithi kabla ya uislamu walam yakun lilmar'ati ala zawjiha ayu haqin vile vile mwanamke alikuwa hana haki yoyote kwa mume wake alikuwa na haki walaysa litalaqi adadun mahdud talaka ilikuwa ina idadi mtu alikuwa anapewa talaka mbili tatu mpaka hamsini anarejeshwa tu bimaana talaka ilikuwa aina idadi maalum walaysa litaaddudi الزوجات عدد معين na vile vile kuongeza mke au kuwa na mke zaidi um, au kuongeza mke ilikuwa haina idadi pia ilikuwa mtu anajiongezea mke anavyotaka kama taoa wawili watatu wanne watano mpaka hamsini almuhimu taonekana ameoa wakanu idha mata arrajul walahu zawja wa auladun min ghairiha kana alwaladu alakbar ahaqu au ahaqqa bi abihi min ghairihi bali ilikuwa mtu anapofariki yuko na mke na watoto ambao sio huyo mke bimaana watoto wengine mama basi yule mtoto wake mkubwa ndo anakuwa yuko na haki zaidi kwa mke wa baba yake fahuwa yatabiruha irthan kabaqiyati amwali abihi bali yako anazingatiwa kuwa yule mwanamke au yule mama na yeye pia anaingia katika mirathi bimaana yeye anarithiwa kama alivyozungumza Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته mtu alikuwa akifariki wale watu wa karibu ya mume ndio wanakuwa na haki zaidi kwa mke wake inshaa ba'dhum tazawajaha baadhi yao wakitaka wanamuoa eh wa insha'u wa insha'u zawajaha na wakitaka wenyewe ndio wanamuozesha wa insha'u lam yuzawijha na wakitaka hawamuozeshi fahuwa ahaqu biha min ahliha bali huyo mama alikuwa na haki zaidi bibana hii familia ya mume ndio ilikuwa na haki zaidi kwake kuliko hata familia yake Allah katika nashusha fanazalat hadhihi alaya fi dhalika Allah akashusha hii aya kwa kumtakasa mwanamke akasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini la yahillu lakum an tarithu nisaa karha si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu si halali uislamu ukaja ukamnyanyua mama wa Kiislamu kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hali وقد كانت العده في الجاهليه حولا كاملا vile vile eda ya mwanamke kabla ya Uislamu ilikuwa ni mwaka kamili mwaka وكان عند العرب في الجاهليه انواع من الزواج الفاسد vile vile wakati wa ujahilia palikuwa aina za ndoa za batil ambazo mwanamke alikuwa akiolewa moja katika ndoa hizo ishtiraku rahaq min arrijal fi ad-dukhul ala imra'atin wahida wanawake au bimaana wanaume walikuwa nakuta kundi la wanaume linamuingilia mwanamke mmoja bimaana mwanamke mmoja anaingiliwa na kundi la wanaume kisha akipata ujauzito akajifungua ndo anatazama yule mtoto anafanana na nani anakuwa huyo ndo anakuwa mume wake kabla ya uislamu vile vile palikuwa ndoa ambayo inaitwa nikahu alistibda hii nikah ilikuwa ni mtu anamchukua mke wake sawa au binti yake anampe, au mtu yuko na mtu yuko na mke anamchukua mke wake anampeleka kwa kiongozi fulani au shujaa fulani anamwambia amuingilie mke wake ili amzalie mtoto kama yeye kama ni shujaa kama yeye au kiongozi kama yeye kabla ya Uislamu wakana al fi fil jahiliya yakrahuna albanat vile vile walikuwa wanachukia wanawake warabu kabla ya ujinga wayadfinunahunna fi turab ahyaan khashyata al'ar bali walikuwa wanawazika watoto wa kike wakiwa hai kwa kuogopa aibu bimaana mtoto akizaa mtoto wa kike au mzazi akizaa mtoto wa kike wanamzika akiwa hai anasema Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia hali za uh, za ujahiliya wa idha bushira ahaduhum bil untha mmoja wao alikuwa akipewa habari za kuwa kapata mtoto wa kike dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhin uso wake unabadilika huko akionyesha huzuni yatawara min alqaum min su'i ma bushira bihi kisha anaanza kuwa anajificha anajificha watu kutokamana na aibu ya yale ambayo kayapata anaona kuwa kupata mtoto wa kike ni aibu kisha Allah anasema ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fi turab mpaka mzazi anjifikiria je huyu ni mwache hivi hivi akiwa hai ni mlee na aibu zangu hivi hivi na udhalili au ni mzike akiwa hai nimweke ndani ya udongo akiwa hai anasema Allah ala saa ma yahkumun ulioje uchafu na ubaya wa yale ambayo walikuwa wakiyahukumu vile vile katika hali za ujahilia lam yakun baina rijali arabi wa nisaiha hijabun palikuwa hakuna hijabu baina ya wanawake na wanaume hijabu hakuna mwanamke anatoka anavyotaka anatoka bila ya stara hakuna hijabu baina ya wanawake na wanaume wanaonana tu kama kawaida lakini uislamu ukaja yote haya ukamweka mwanamke na sehemu iliyokuwa ya juu hebu tutazame makanatul mar'ati fil islam nafasi ya mwanamke katika uislamu min suwar takrimi al mar'ati أن الله تعالى قدم الإناث على الذكور في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور tizama katika aina ya kumkirimu mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala akamtanguliza mwanamke mbele ya mwanaume katika kuzaliwa Allah akasema Allah peke yake ndiye anamiliki mbingu na ardhi anaumba anavotaka anampa mtu anampa amtakaye mtoto wa kike na anampa amtakaye mtoto wa kiume Allah subhanahu wa ta'ala akatanguliza mtoto wa kike wa ankara Allah alayhim adata wa'd albanat faqal wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawakemea kunako jambo lao la kuwazika watoto wa kike wakiwa hai wataulizwa siku ya kiyama watoto wale ambao waliozikwa wakiwa hai kwa dhambi gani ambayo mlioifanya mpaka mfanyiwe kitendo hicho kwa nini mmeuawa kwa dhambi gani wataulizwa watoto hao siku ya kiyama hata wale mabanati ambao wanatoa wale mamimba watoto wao wataulizwa kwa nini wameuawa Uislamu ukaja ukamtukuza mwanamke na kuna kisa ambacho kinazoeleka kwa watu sijui Umar radhiallahu ta'ala anhu eti aliwahi kumzika mtoto wake katika ujahilia eti kiswa lam tathbut hakikuthibiti bali katika mambo ambayo mashia alaihim min Allah ma yastahiqun wameyaweka ili kumdhalilisha khalifa huyu wala haikuthibiti kuwa Umar aliwahi kumzika mtoto wake wakati wa ujahiliya haikuthibiti kwa katika kumkirimu mwanamke جعل الله تربيتها سببا لدخول الجنة الله سبحانه وتعالى أكجالية كملية متوتو أكيكي نسباب يكوينجي أبيبوني كما اللي بقول لك حديث أنس نتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما من عال جاريتين حتى تبلغا وجاء جاء, جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه yule ambaye atalea wa binti wawili mpaka wakabale wakakuwa basi mtu huyo atakuja siku ya kiyama mimi na yeye mtume akabananisha vidole vyake akasema tutakuwa pamoja hivi peponi wa amara alislamu bihusni muasharatihin vile vile uislamu ukaamrisha watu waishi vizuri na wake zao وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف نمويشنا واو كواويما فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نايكيوا كما متوشكيا وين دام كتشكيا جامبو الله كالجاليا دانياك خير نينجي كو الله كتكي آية أكامريشا وناومي وإيشنا وكيزاو كواويما يوتيهيني كمكريم ونامكي لقد أوجب الله على الرجل النفقة عليها بل الله سبحانه وتعالى أكواجبيشا أكملزميشا مناومة كتوة كمكيوة نفقة بمنا مبراسيو أموزيهم أفازي نكلا كتوة مبتوبة نمكنا نتاجية وذلك في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء كان يفسم الله وناومني واسماميزي ونواكي vile vile jaala haqa nafaqatiha muqaddamun ala alwalidain bali Allah subhanahu wa ta'ala akafanya kuwa haki ya kumhudumia mwanamke au mke inatangulizwa mbele ya wazazi wawili bimaana mtu kama yuko na wazazi wawili na yuko na mke mke anatangulizwa mbele ya wazazi wake wawili kama ilivyokuja katika hadithi ya, ya, ya Muslim قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى والصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين ثم بقية الأقارب kupatiani kuwa mwanaume lazima ajitangulize yeye kisha mke wake kisha mtoto wake kisha wazazi wawili kisha wengine ndugu zake sasa wa karibu kotizama akatangulizwa mke mbele ya kila mtu kuonesha kwa Uislamu ukaacha ukamkirimu vile vile nani mwanamke vile vile jaala laha haqa talab alilm vile vile haikumsahau mwanamke kusoma Uislamu ukampa mwanamke nafasi ya kusoma kama ilivyokuja katika hadith ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن أو فوعدهن يوما لقياهن فيه Mtume alayhi salatu wasalam wanawake walimshtakia wakasema wanaume sisi wametushinda na sisi tupangie angalau siku moja ya kusoma Mtume alayhi salatu wasalam akawapangia siku moja fawaadhahunna wa amarahunna akawa anawatolea mawaidha na kuamrisha Kwa hiyo Uislamu ukampa mwanamke nafasi ya kusoma. Vile vile lahunna nasibun min al-irth. Tazama kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa harithi, alikuwa ananyimwa urithi bali na yeye anarithiwa lakini Uislamu ukampa fungo mwanamke. Qala ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون wanaume wanafungwa kwa yale ambayo wameacha wazazi wawili na watu wao wa karibu na vile vile wanawake wanafungwa kwa yale ambayo wameacha wazazi wawili na watu wa karibu ama tafautu fil mirathi baina ar-rajuli wal mar'a ama tofauti iliyokuwa katika mirathi baina ya mwanaume na mwanamke qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn Allah amekuhusieni kunako watoto zenu mwanamme achukue mfano wa fungo ya wanawake wawili bimaana mwanamke achukue fungo moja mwanaume fungo mbili limadha wadhālika li'anna ar-rajula huwa alladhi yunfiqu ala 'iyalihi wa huwa alladhi yadfa'u al-mahra lil-mar'a kwa sababu mwanamke ndiye ambaye mwanaume ndiye ambaye anatoa kuhudumia familia yake na mwanaume ndo ambaye anatoa mahari kwa Uislamu haukumdhulumu mwanamke kumpa fungo moja mwanaume fungo mbili ndo usawa kabisa huyo ndo uadilifu kwa sababu wewe mwanamke unapopewa pesa zako unaziweka lakini huyu mume huyu au huyu mwanamume anapopewa hiyo hizo fungo mbili anatoa mahari katika hizo fungo vile vile analishiza familia yake katika hizo fungo na istoshi wewe mwanamke uko katika familia yake weza kwako zimekaa ndani kwa huu uadilifu wa Uislamu vile vile jambo la kumalizia Uislamu swana habil au bil hijab ukamlinda mwanamke kutokamana na hijabu لقد كرم الإسلام المرأة حين فرض حين فرض عليها الحجاب صيانة لها الإسلام أممكريم ونمكي kipindi amefaridhi au amemfaradhishia hijab ili uweze yani eh, au mwanamke aweze kulindwa kwa kumlinda mwanamke akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha nabii ewe mtume kulli azwajik waambie wake zako wa banatika na mabinti zako wa nisa'il mu'minin na wanawake wote waumini yudenina alaihinna min jalabibihin wajishushie majilbabi yao nini maana ya kujishushia jilbabi ni kama tunavyovaa sisi leo mtu amevaa jilbabi yake kisha uso wake uko nje vitanga vyake vya mikono viko nje ndio makusudio ya aya hayo sio makusudio hebu turejee tutazame maswahaba na tabiuna wamefasiri vipi hii aya وقد فسر إدناء الجلابيب بتغطية الوجه في هذه الآية وغيرها من السنة والأثر جماعة من الصحابة كو ومتفسير نينو لا كجشوشيا جلباب kuwa ni kufunika uso katika hii aya na zingine katika sunna na athar wengi katika maswahaba saha an ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها ومن التابعين في فلكة التابعين قد كانوا فزوا الصحابة عن عبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وابن عون ولا أعلم أحدا من الصحابة صح عنه خلاف هذا المعنى ولا هيكوبوكيليوا كو صحابه يوتي كو امخالفو هيلو كو كوجيشوشيا ناني جلبابي ني كفنيكا اما ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقوله امر الله نساء المؤمنين انا سمع ابن عباس الله سبحانه وتعالى امر امرشا ونواكي واسلام اذا خرجنا من بيوتهن fi haja wanapotoka katika majumba yao kwa sababu ya haja yote ile an wujuhahun wajifunike au wafunike nyuso zao min fawqi ru'usihin biljalabib kuanzia kwenye vichwa vyao kwa kutumia jilbabi zao wayubedina aynan wahida na waache jicho limoja peke yake maana mwanamke anapotoka nyumbani anakwenda sehemu ajifunike mwili mzima aache jicho peke yake ndio lionekane wa amma ma jaa an aisha radhiyallahu ta'ala anhum anha fa qawluha tasdulu almar'atu jilbabaha min fawqi ra'siha ala wajhiha anasema mama yetu aisha mwanamke ashusha jilbabi yake kuanzia kichwani kwake mpaka kwenye uso wake wa amma ما جاء عن عبيدة السلماني أو اللي يكون قد تتابع يعني عبيدة السلماني إيه؟ كما فما رواه ابن عون البكاء ابن عون عن محمد بن سيرين كنت يا محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني محمد بن سيرين كما ونفذ ما صحابة أكموليزا مينجين نيني كنش أداب يا إليم leo mtu anapokuwa na elimu ndogo anaona kwa ni aibu kumuuliza mwenzake ambaye ni shekhe mwenzake yahi kuna jambo ambalo wewe unaweza kuwa ujui muulize mwenzako hata kama nyote ni mashekhe mnatoa mawaidha kuna kitu ambacho unaweza kuwa unajua mwenzako akijui au wewe hujui mwenzako anakijua tizama ibn sirin rahimahullahu ta'ala na elimu aliyokuwa nayo akamuuliza abida salmani an qawli llahi ta'ala kuna kwa kauli yake allah يدنين عليهن من جلابيبهن وجسوسية مجلبابي أو أكم جيبك وفتينه عبيدة سلمان أكم جيب ابن سيرينك وفتينه فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى هو مناوتشوري عبيدة أو عبيدة سلمان أكاكماتا كفنيكا أسواك أكتوشاك akaacha wazi jicho lake la kushoto akabonesha ndo maana yo aya ni lazima afunike hivyo mwanamke kwa hiyo islam hii ni kuonesha kuwa mwanamke ni lazima awe na stara vile vile kwa kumalizia anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sa'altumuhunna mata'a fasaluhunna mi wara'i hijab hapo anazungumzia wakeze mtume alayhi salatu wasalam na ni mama zetu lakini ikiwa kama mtawaomba jambo mnataraji jambo kwa labda mnataka kuwaomba jambo lolote lile basi waombeeni nyuma ya pazia waombeeni nyuma ya pazia ndo uislamu mwanamke ambaye si maharimu wako na hapa kama na wanazuoni kuanzia aya hii kushuka ilikuwa hairuhusiwi kumuona mke wa mtume sawa amevaa niqabu wala kuvaa niqabu lazima umuombe nyuma ya pazia nyuma ya pazia kwa watu wanapofanya mambo kama haya si kwamba tumeyabuni tumeyazua la ndo dini na Uislamu ni dini ya kumridhisha Allah si kumridhisha kiumbe kufanyeni jambo ambalo litamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wanadamu hauwezi kuwaridhisha wote kwa ni lazima mwanamke wa Kiislamu kwa sababu ya muda kuna kauli nyingi ambazo zimekuja zinazungumzia kuhusu jambo la hijabu lakini inshallah kuna wakati tutapanga siku moja darasa haswa la hijabu ya mwanamke wa Kiislamu ajue nini mwanamke wa Kiislamu atakikana ajishike akiwa nyumbani kwake ajishike vipi anapotoka nyumbani kwake kwa lazima hijabu kwa mwanamke uislamu ukaja ukamstiri mwanamke na kumpa hijabu na kumheshimisha kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuishi kama gisi uislamu unavyotaka سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته